Departamentuko bozak eipagai goizberrin berriz ere martxoaren ogoita bi eta ogoita bederatzian. Uztaritze rubi urdazubiko kantonamenduaz interesa giten. EH baien izenian abiatzen zira, Joana Urbisto ondo, egunon zuri? Egunon. Zu xarataga eta zurekin batian bikotekide bat eta bi ordezkari laburki horien aurkezpena? Bai, orduan Santiago Kapendegi uh, abiatzen naiz eta ordezko gisa eh, haien uh, alabegoi eta Eh, hartzaimendiburu uh, eh, Departamenduko senpertara. Departamentuko kompetentzian nagusiak zonbeitzu galtzen dira, ez dira agas finkatuak ere zonbeitzu jakinak dira, nola prestatu kanpaina bat duda horiek ilan? Bai egia da aldaketa ondiak izan direla eta izanen direla oino, eh, ez daki gusegu. Guk erraten dugu egi bat girela eta beraz defenditzen dugu uh, instituzio berezi bat, Eh, eskumenak eh, albezain ainitzak atxikitzeko gizan, eh, gure jian erabaki bizi eta... Mm, lan egiteko gisan, urbilean erabekitzeko eta eta gure gero segurtatzeko. Parisek ukatu zuen, lugalde kolektibitatearen galdea, eta ginda gero prefeta beste proposamen batekin, bo, lau proposamenekin egia egiteko, baina bat iduriz uh, eh, beresia izan da horren jorratzeko, da hiri elkargo bakar bat Ipar Euskal Herriaren zat, zepo bat ala baliatu behar da parada hortaz, etapa bat bezala. Nik uste etapa bat den, landu behar dugu, oraindik eh, hainitz gauza ikusteko bada, ze eskumen eta ze uh, erabakitzeko almen izanen dugun uh, eh, iri eh, handi hortan. Egia da laborantza egi elkargo hortan ez dela eipatzen, alta beharko dugu Euskal Herriko laborantza gambararekin dozierak segitu. Eh, tresna horrek eh, mengo egealitatea kontutan hartzen baitu, bai laborarientzat, bainan bai, bai ere inguramen mailan, jendarte zabalarentzat eta lujalde antolaketa mailan ere bere hitza baduelako eta departamenduetako bozetara eh, aurkezteak parada hori emaiten gaitu gure ideiak, gure definitzen dugun egi proiektuak e, eramatera, ideiak eramatea eta gure boza entzunara irabaztea leku hoietan. Powerat joanez, aizeago defendiatzean alko dela proieto hori? Bai, botere lekuak dira, naita nahi ez, eta behar dugu, eh, hemendik joatea eta ideia horiak eramatea bai. Aipatu dugu, eh, kompetentzia batzu galtzen direla, ahultzen da nunbait departamentoaren indaga, eta zentralizazioa frantzian emendatzen ari dela nunbait, eskualdeak emanez uh, indar gehiago, bo, baita ere errita hiri elkargoer, baina uh, sozial maila azteko badakigu importanta gelitzen dela, sozial mailana uh, eh, ze proiektu du, ze proposamendu eskualeria baiek? Sozial mailan, bon, jadanik pentsatzen dugu, behar dela dirua segurtatu uh, maila guzieta, hortan, sozial ahloan. Hortan, zeren murrizketak beti heldu dira maila hortan. Aldiz, eh, bestea HT proiektuetan eta dirua garantizatua da, ikusi dugun bezala. Eta guk eh, pentsatzen dugu, erritarren artean desberdintasunak berdirela txikitu. Eta zeren horiek ekartzen dute, eh, zerbitzu publikoak uh, kenduz, erritarren artean desberdintasunak eta baztertzeak ekartzen dituela. Zeman eraz? zemaneraz, beraz, maila lehenik jaren nuke uh, adinetako pertsonen zat berdirela zahar etxeak egokitu eta berritu uh, zerbitzu publiko bat da eta hori berda garantizatu. Lekua esku eskaz balin bada berriak, leku berriak eraiki eta etxean egoten, egoteko autua egiten duten adineko pertsonak berdituzte uh, laguntzak eta hortako elkartasun zerbitzuak garatu berdirela pentsatzen dugu. Hauk zein buruz, Aurtzaindegiak buruz uh, baita da zerbitzu publiko, hortzaindegi publiko uh, Euskaldunen eh, garatzea. Zer energian nahi bali madugu lan egin, badakigu bon, emazteak direla horoko gean uh, eh, kokatuak behiz lana hartzerak orduan, eta leku horiak behar dute aintzinetik prest izan. Beraz, baitez da, diru laguntzak egieri ematea uh, sortzeko. Ekonomia ez da sai estenal, nahiz eta indarra galtzen duen departamentuan, gazteak eh, enpleguaren sortzeko, gazteak egian eh, atxikitzeko, ze proposamendu eskolegia behiek? Departamentuak eh, maila hortan, bon, segurenik uh, eh, eskumentikia izanen du, edo berdin bat ez, eta um, bordaletik, uh, zen, bordalen zentralizatuko dute dena, eta beraz emendik urgun. Uh, Euskal Herriaren zata jundik, era, hemengo garapen ekonomikoa sustatzea zaila izanen da, edo guk ezinezkoa ikusten dugu. Pentsatzen dugu behar dugula garapen iraunkor bat, eh, eh, garapen eh, ekonomiko iraunkor bat garatu, bai laborantza mailan, merkataritza edo industria mailan, eta turismo mailan ere, behar dugu... E, Ekonomia elkarkidea eta soziala defenditzeko parioa egin. Merkatal industria gambara eta jada sortuak diren egiturekin lanean jar jarraituz. Eta bestalde muga ondoko egiak baikira ala ere, berdugu uh, eh, mugaz gainiko aheman hori uh, azkartu, ba eh, unibertsitate mailan, baina ere enpresan elkartzukak eta mailan. Eta hortako badugu uh, udalbiltza sortutako tresna garrantzitsu bat, eta horrekin berdugu lanean txegitu. Zuen gunean, etxe bizitzaren arazoa hundia da, uh, lujaren presioa gora baita, Hor ere, ze, ze gogoeta dara mazkizue? Beraz, epe luzera gogoeta sakon bat egin behar dela pentsatzen dugu. Luja kario da, laborantzaren zat eh, muga hondiak dira. Eta parean, eh, gazteak eta hemen goien darte gehienak etxe bizitza duin eh, eta eskura bat behar duela pentsatzen dugu. Eta hori... Hori lortzea zaila da. Hortarako, pentsatzen dugu, direla jada, eraikiak diren, uh, etxe bizitzak zarberritzea eta hortako laguntzak segurtatzea. Bigarrenik uh, zentzuzko eta um, epe luzerako planifikazio bat egitea eta behatoki batzuak eh, sortuz, ba mailan eta etxe bizitza mailan, etxe bizitza sozialen eh, sorkuntza bultzatzeko eta zeren badakigu, e, bai honatik urbil doni bane loitzunetik ere eskira inujun eta oktako behar dugu eh, garapen hori nola egiten dugun, nola antolatzen dugun gure lujaldea landu. Abertzalean itxura kanbiatu da, eh, eh, e, nunbait ehatxe eta abertzaleak beren ganatu dituzte ere sozial gaiak, ditzen da kanbiamen hori eh, jenden eh, ikuspegietan? Bai, uste dut argi dela Euskal Egia baiek eta abertzaleak eh, geroz eta gehiago badugu jendarte zabalago baten babesa, eta hori ikusi da azken eh, erriko bozetan, joan den urtean bai. Zer esperantza beraz, eh, hauteskunde orientzat, zatiketak badira, eskuin esker, behar bada horrek EH e baien jokoa egin lezake? Mm, bai, eh, Euskal Herria Baiak eh, erakusten du egin mugimendu azkar bat dela. Eta ustaritze kantonamendu untan, eh, bon, emaitza honak lortu ditugu joan dena haute eskundetan. ustaritze egia bera, kantonamenduko egia hundiena guk kudeatzen dugu. Eta egiz egia emaitza honak izan dira oroak. Beraz, pentsatzen dugu irabazteko hautak bat ditugula. Eta horren parioa egiten dugu. Goizuntan, uh, ustaritze errobi urdazubiko kantoramenduari interesatuko gira, eta gurekin, batitia laborda autagai egunon zuri? Egunon. Beraz, batite laborda lehenik, uh, horretaraziko dugu, uh, bikote kideak direla, eh? Huai ez dela autagai, badela bikote kidea, eta ordainak, beraz, nor abienda zurekin? Errobi aldeuntaik uh, maiteaga, ustaitzeko atxuanta dena. Haren, uh, barezkatzeko, uh, riken uh, Brigit, senpereko haute bat eta ne horrezkari uh, eh, Iberluzia hainoko hausapesa. Hala, eta hori dugu ere, xarako hausapes zirela. Batik elabor de lehenik etiketarik gabe abiantzira, zergatik? Batik elabor de lehenik etiketarik gabe abiantzira, zergatik? Zetako etiketik gabe, oai arte hola bizi naiz. Eh, ne eskualdu mailan, eta iziagi goxoki biziut eh, etiketai gabeko aferoi. Ezker kokatzen duzu zure burua, batik erabord, sozialistetetak urbil, abertzaleetak urbil, nun kokatzen duzu, edo zentrista bezala, abiantzira. <laughs> Ez da git, anean, zentrista, dezkerreko eskuinekoa. Zinez lurralde lotua, eta hoi jada urrun, uh, urrun, galdero hekin, urrun ere hauzu, nahi dut, uh, sozialista mailan elkar jendiak launtzeko eta jendi urbil ezaiteko, hoi guen, uh, guen manera da, eta gero ekonomia maila, e, behar du jendetaik urbil, Uh, ez dut ispiritu hori no aski uh, errateko eskerreko eskuineko ez tekita. Alde usitakoa, ez zaiti importik. Egenet, guen urraldea behar du zaindu, ez zait importanta dela. Pasatzen bazira, du baziste, ez baitzira bakarrik, eh, pauen eh, zer alde uh, zinezake uh, balitza utatzeko, aipatzen da esker sozialistetan agagon, eskuin uh, zentrista lazer, izanen direla labazaren uh, segidaren hartzeko. Uh, iruitzen zaito lujalde izan diela nea intzinean eskoldunake, eta interesgarrian itakela, berba, uh, egia, eskoal alde, haidien talde bati uh, lotzia, lotzekotan, uh, irratia eskerra eskuina, ez dut eh, ikusten dut izan eskerrian izan eskuinean, ez ze bat iduitzen denak uh, eh, eskolegiei, uh, eh, eskolegi nahi dutela baitezpa, eta gu badu uh, hemen gauza, gauza ederrak eta gauza aberatsak defenditzeko, Oan baitezpako izain da ikustia zuke duzuna pasatzen bari maga, nok guen iduriz eh, eskualdun batzue barimaga nok defenditzen gaituen eta nok ekarriko gaituen guri launtzi gehiena guen, guen izkuntzau eta dagoen lujaldea zaintzeko. Eh, zure gitaragoa aipatuko dugu istantean, lotura egiten baita nonbait euskal ipar euskal Herriko instituzioa nola defendiatu pauen izanki uh, autetxe? Ba, ikustu zulaik uh, guai uh, nolaz estudioi uh, kontseilu, uh, kontseilu autetxiek iten estudio hortan uh, ni ni eta ne, ne, ne, ne launek, ahunt aldega, irigune baten aldega, hoan prefetak egin duen proposamenarekin, nonbait. Ba, Iri bitx... gune bat izaiteko euskal erri guzia, ipar euskal erri Ba, baino, iduitzen zait, eh, eta iduitzen zaigu, barkatu, uh, eh, iri gune hoi, uh, eh, ezake, etxe bat bezala dela, joan bitxi iten duena pixkat, uh, guai arte gobernamenduak, frantziako gobernamenduak, etzuen eh, deusa itzen, eta hoai kolpez handik emeiti heldu da, aferoi, horren hor, ba, bada bitxikeri bat. Baina, iruditzen zaitale proposamen hoi, nun eh, etxe bat heldu da. Eta hoi proposatzia, gero guri dua eskoldunei, barnea mublatzia. Eta ekonomia mailan, ikarariko indar bat ekarriko luken gauz bat dela iruditzen zait. Eskola erriko laborantza salatzen du, ala ere, nun bait proposamen hortan, laborantza prezeski, ez dela aipu, eh, zer egin prezeski laborantzak indar gehiagoren ukeite egiteko hortan? la, la, barak ere maak idu izi ahizko lana, eh? eta ikusten den bezala nekia ikin e, gainetik e, uh, dozia naiz, e, behar dela e, laborantza ingurumenai urbilde laborantzoi, iraunku hoi behar dela zaindu. Ojoan, egun guziko lan nahi zein da, ez bakerri kontseilu horoko gaintzat, egen nahi dutugu bakotxak, autetxi bakotxentzat, hoi uh, zaintzeko gauz bata, misen dena. kompetentziak ez dira agas finkatuak, zaila da, jakitea susen, uh, egin behar izanen diren, uh, edo kontsailari nagusi, do departamentuko kontseilaria izanen dela, Baina e, nola eraman kampaina oh, kasu hortan? Uh, eh, Konseilu horoko ikusten duguna, guai bizidu biarre mandataut, eta nela ne, ne, ne, neekin dienekea biagena, iruagena, nola egta, ikustuzu kontseiluko ja haunitzetan heldu da uh, launtziat, eh, uh, gainditziat uh, eh, egiko proietutan. Uh, uai ateatu, uaiko kontseiluko jak ateatu, le mezon du departement erraten diotenak, arek pixkat zabaltzen du, egun guzitako jendiei pixkat atiak zabaltzen du, eta argitasun gehiso ematen dio, sozial mailan, nola duen, sozial mailan baduen indarra hondia, eta aur eta eskolta gainaketakotan. Baina, bai artekoan etzen argimena ondik ikusten, autetxiek, eh, txeko autetxiek zuten kontseilu horokorra galeiten, ben proietuak eh, sustengatzeko edo aintzinatera banazteko. Sozial maila ipatzen baituzu, jakina da, eh? hori dela kompetentzia handiena hor, kontseilu orokorrean, Rezeski, eh, zaharretxe, aurzaindigi, zuek nola zelan eraman nahi duzue horien inguruan? Hoi de, denek ineutena, behar die albezin bat sustengatu, zailtasuna handiatie, eh, zaharretxetan ikustu duzu, enpleguak erraten da, baina enpleguak eldu die, eh, bari matuzte zaharretxe, diru launzak, eta diru iru laguntzoik emateute enplegua gibeletik. Zahetxe, eh, guk batio badu saran, eta badi bertzetan publikoatie, eta ikusten du, uh, eh, esparimada heldu edo gobernutik edo kontsiluroko kogetik, zailtasuna ondiak heldu die, lan postuak zabaltzeko. Eta zer autu intzinezakete zentakipitzen da orokorki, uh, eh, budxeta, pauen, eta zer autu nundik, jakinez diru laguntzak txipitzen direla, eta nola azkartu laguntzak? Azkartzeko laguntzak zailak izaini eta jakin behar da, uh, oikin uh, zaharretxioik luzaz bizi izan dadin eta oikin uh, buietak ekelibratzeko behartutzu albezin bat betiak egon. Horan kasuin behar da, uh, behar die zaharretxiak, baina ezkitutzu emetatu beharko zoko uzitan. Erra nahi dut, beharko die jada gain, uh, dienak, zaindu jan betetzen duzten eta behar da organizazione bat horre inguruan uh, fina mundatu, eh? Eta etxe bizitzen eh, inguruan, ara, ba, ba jakina da, zuen gunea, eh? ustaritzetik sararaino, eganen dugu, ara, bai. bederatzi egi badira, eh, eta mm, aetze ere barne da, lurra ez dela emana, hor, eh, niune, baina gutio ono zuen ere moan, hor, zer egin, preseski gazteak egian atxitzeko, eta ekonomiaren bultzatzeko? Iria, aipatzen da, biztan da, legia gala du, eh? La, la, du, behar dela etxe, etxe soziala behar delain. Uh, zait batei dutzen, zait batei dutzen behar dela egin etxe biziza, baitezpa lurra hartuz beti. Berlitake behar bak harkulatu, iria irien gehinean berriz behar delain, badiet jesnak, oiko egunean, PFL delakoik eta, eta oik, oik diru oik, e, iruditzen zen berlizkala iriak berriz uh, kalifikatu berriz etxe bizitzak, uh, saltzen dielaik, eta berriz eremuak hartzeko partez eta lurraldeak hartzeko partez albezi neurtu zartu lurroik eta irie irien gainean behitz uh, uh, egin, eraiki. Laborantzaren nako atxikitzeko eta behiz laborantza bultzatzeko? Bistan laborantza emengo, emengo aberastasuna da. E, eta de, maila guzitan, ahlo guzitan ekarkidu laborantzak uh, turismoa nahi dienak e, ezparimaduzu laborantzik eta ezparimada ingurumenik, ezpada ekoizdeik, uh, oik argi da, behar duela laborantzak belekua, eta kostaitu urbilo, orteko erraten zaitut, noa ingo ere nahi eta izan ere da, orduan ez ga beti uh, lur uh, laborantzako lurrik hartzen haitzen alko, istantian uh, eh, ez du lurrik izain, orra. Beraz, hauteskundeak uh, be, heldu dira, etiketari gabe badira, hautagaiak uh, sortzi uh, hautagaitza badira, gogoz, ene ustez, bez, zer esperantza duzuzuk zure boska ere moan? Guen Alaska hori muan espeantzik eh, zer zaitut, eh, guk uh, eh, hindu, orra, haute bizian laranean aiga errien zat, sinestia badu guen eskolegiai, guen izkuntzai, eta nahi du aertu, uh, simpleki, nolaz eta iruditzen zait, uh, bizian nolaz aigen errien alde, eta nahi nuke segitu, eta hortako montatu